Telefonoren eh, bestaldean gurekin dugu bendaiako auzapeza zapeza, janbatik e, eh, salaberri arratxaldeon. Arratxaldeon. Beraz, eh, bost langile hartu dituzu herriko etxean, endaiako herritarrak edo biztanleak e, kondatzeko, zenbatzeko. Bai. Hori urteroko lana duzue. Bai, urte guziz behar da egin eta endaiako parte bat, alfinetxe parte bat, Eh, ditugu guk hautatzen eh, bakarrik eta eh, instituzionalat betxenena lintze eta haiek manatzen dute jakiteko ze hauzetan behar, den kondatu eta nola. Beaz, bai, urtero bezala, oain esten gira, gira du horrek klasik bilate, eh, zenta gero berriz uh, hartzen ditugu, gero, beaz uh, eta jakiteko izaileak eh, emendatzen e, dien edo nolagoaz. Mm. Azken urteetan eh, ainitz eh, handitu da endaia, etxe ainitz eh, eraiki da, joan den urtean amaboste mila biztanletara heldu zen, E, bai. zure ustez, gutxi gora bera, esaten baita, badela jenda initz oraindik ere, endaian ofizialki izena eman gabe, alta hemen bizi dena, zure ustez, zenbat eta azmintzo gara? Jadanik eran indut gauza bat, eh, eh, errezibitu ditugu eta hauai zenbat garen, eta tari alen eh, astean, eh, 2000 malauan, e, gira, oain, eh, amasei mila laueun eta amabost. Eta ganden urtean ginen, ama bos mila eta sortzi egun eh, eh, ikusten duzu urtero emendatzen duku azkarki behaz uste dut duen eh, urtean ere berriz emendatuko dela kasik beste on beste afin, gero eta zure galdera e, bon, erraiteko zon bat garen susenki bon, e, pixkat eh, ez ditugu eta neuriak eh, seur, eh, hor ez hortako dira eta tanle horiek egiten direnak hortako zenta ezakigu. Baina eh, jakin behar da ala ere, aurtengo horiek eta bi milia eta amabiko biztaile dira. Zenta bi urte behantago zenbakiak galitzen dira familiaren. eh? Hori da pixka komplikatu ahi duridu, banan netzat oso ahi da. E, jende gehiu bada oraindik, banan ala ere erraiteko zenbat. Ezin da, batik, ezin da beraz eh, zenbaki finkorik eman baina zuru eh, bada oraindik jendea, endaian bizi dena eta hemen ofizialki izendatu gabea, inskribatu bai, gabea. Bai, betitik uh, izan dira, Eh, oain ez dakitzen eta gande bi, bi urte horietan E dugu jendeak eta pasatu ditugu artikulu batzu eta kasetan, erraiteko bon, e, behar duzu eta e, hemen bizi bali mazida behar duzu errant, eta jakiteko eskorentzat eta e, gauza e, hoientzat behar dugu jakin, antzinetik, zon bat garen. Bon, uste dut pixkat eta horrek e, bultzatu duela pixkat, uh, zenta bai, iduridu jendek eh, aixiago eta itzutzen ditu ustela eta galde egiten dugunak uh, jakiteko, afera horren jakiteko. Hale, eraiten balin badut, uh, oino mila bat persona, persona ez direla oai, oraindik eta hemen, hemen eta deklaratzen hori uste dut ena izala eta anitz uh, eta trompatzen azteko. Ongi da, ba, batik bisintxoak heldu dira laizter, urtarrilaren hogeian eh, herriko itxia izanen da, ez dakit, e, zorion eta ongi pasatzeko mezu bat jarrai pasatzeko? Bai, eta ardezaten nenbora eta pesta horiek eta ongi pasatzeko, zenta, e, bon, e, urtian aldi bada eta behar ditugu ala ere atxiki, pesta horiek e, neguan dira, banan ala ere gure eta e, gure erriko e, da, eta bon, oztako e, galde inten dut, espeatzen dut, eta jendeak galiko direla, eta pesta eginen dutela, berden bezala, goxoki, banan alegeraz.